บุ๊กทูเก้าเดวิดวัน Dani u sedmici วันจันทร์ Ponedeljak วันอังคาร Utorak วันพุธสรีเอดา วันพฤหัสศบดีชตวรตักวันศุกร์ เปตัก วันเสาร์ สุบอตาวันอาทิตย์เนเดียลา สัปดาห์อาทิตย์ sedmica ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ od ponedjeljka do nedjelje วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ prvi dan je ponedjeljak วันที่สองคือวันอังคาร drugi dan je útorak วันที่สามคือวันพุธ treći dan je srijeda วันที่สี่คือวันพฤหัสบดี četvrti dan je četvrtak วันที่ห้าคือวันศุกร์ peti dan je petak วันที่หกคือวันเสาร์ Šesti dan je subota. วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ Sedmi dan je nedjelja. หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน Sedmica ima sedam dana. เราทำงานเพียงห้าวันมีราดิโมซาโมเปตดานา